i encara veig com brillen avui els teus ulls. Quan prenen els carrers d'escenaris Buenas tardes a todos y todas. Principiamos aquí otra vegada, otro domingo, Fendorella. Eh, hoy tenemos una invitación especial. Ha venido aquí, bueno, los drafts, Eh, tocó ayer en Zaragoza y bueno, les hicimos hacer una chiquita entrevista con mi compañero. antes de principiar con la entrevista queremos bueno, comentatos una noticia que pasó ayer y que se hacer una manifa en Zaragoza bueno, pues ver cabo semana van a haber unas contra bueno, unos, neonazis de, que había por Zaragoza en Carabina Pros. Pues bueno, eh, pues le metieron una paliza, primero un inmigrante, que me parece que ya bueno, en portugués, después una tromesache en Obico del Autor y después, bueno, a personas en, porque, parque en Oparque Gran y bueno, en primeras que le van a los distritos que ayer había una manifa con Chen, vino a saberlo de Chen y bueno, y era plena las carreras de Torrero o eh, mío compañero sí que comentar ya cosa que también estió Mucha participación por parte de, sobre todo y más que más, de Chendóbico de Torrero, que pues cal felicitarles desde aquí por la movilización que consiguieron ayer y eso pues a mostrar a los nazis o nuestra refusa y que, que no tenemos miedo en las carreras. Sí, más que más, yo estoy que lo mejor es tío iso, ¿no? que tío por achende do bico lo que lo fació, ¿no? porque otras vegadas que hacemos estas manifas, pues siempre pues achende por aquí, achen que, bueno, que nos consideramos una luita antifascista, ¿no? Tagutio, y, esta vegada pues tío por los vecinos de Asti, bueno, partidos políticos de toda mena, fuera do PP, que no hay gestión, y, y de parte pues tampoco ya estoy andando. Mm, bueno, pues eso, ya nos conocemos todos como somos y, eso, pues a ver si continuamos en la lucha y no, y no vino más, ¿no? Hoy van en los periódicos de, Aragón, los periódicos de Aragón, bueno, bueno, la verdad que la repercusión ha estado muy buena, ¿no? ...así sé, mi compañero sí que opinan. ¿no? Que también, pues, sí, un arma de doble filo, también leyes dando publicidad chen hay una no sé si pues cal uno cal, pasa que las agresiones son así. Ya, ya. Bueno, eso, y bueno, de impuesta al en el periódico en el alto Aragón, que ya sabemos cómo ye, pues bueno, prebando de, de que esto siga una lucha de tribus urbanas, de no sé qué dicen ellos, y bueno, siempre embolicar todo para que la chen no se entre de mica, con que bueno, continuaremos en esta luita pues tan eso seguimos estamos un poco de música, bueno, íbamos a mirar de que siga en catalán y bueno, esta canta do disco de Aveas Corpus que llega suya cuarta canta que lleva que lle y eh, y le al bueno, vaya cosas sinas. Y bueno, íbamos a principiar ya con la entrevista, eh, un mi compañero tenemos para las noticias y yo también y bueno, íbamos a entre, entre todos y bueno, a ver si podemos cerrar bien de todos de todos los temas, ¿no? Bueno, yo quería comentar aquí a los drags que han venido, bueno, en primeras deciros una buena tarde a todos. Y <laughs> yo tenía una duda, eh, por ejemplo, o nombre dos drags, ¿no? Eh, porque es meso los drags, ¿no? han contado de los ¿no? Que sería en eh, pues, decir la qüestió dialectal és a Matarranya i a tot no, la part de Lleida i això l'article la, normalment és l'os en lloc del normatiu el que diu l'Institut d'Estudis Catalans és cel però el dialectal és l'os utilizan. Normalment el que utilitzem a les lletres i tot això és la llengua dialectal, la llengua que utilitzem al carrer. Vamos, que sería lo catalán occidental, ¿no? Por así decirlo, lo que sería Lleida y... Lo occidental de transició al valencià, sí, és y es de transició. Uh Muy bien, ¿y cómo salió ese nombre de los das? ¿De qué bien? Bueno, ¿y qué, qué significa, no? Para la gente que no, que no catalán. En castellano sería los trapos y el significado no tiene un significado, yo eh, un significat eh, espectacular ni res. Vull dir, és associar una mica la idea, va néixer l'any 92 amb gent que ara ja no està en el grup, el grup ja té anys i, i el nom no vol dir res. És una associació de, un nom fàcil de recordar, eh, de los draps, una cosa bruta, una cosa... No, porque normalmente pues, cuando se mete un nombre a Daco ya oye muy todo significativo o hay que a la fin de había bella experiencia o bella cosa redondo nombre, ¿no? En este caso no. No. va a ser una Bueno, has que bueno, son con que, que ya no hizo ¿no? En Acoya o tal. Nosotros querríamos nosotros un poco, bueno, un chique resumen de lo que ya historia dos drafts, ¿no? Porque por lo que sabemos, antes lleva otra chen que se fue y ahora había chen más joven que, que yo por esta historia de, los drafts. Eh, los drafts van a el 92 eh, Pere Roger Tastavins, el Matarranya i van néixer dos companys que tocaven la guitarra, que els agradava fer festa tocant la guitarra, música de cantautor eh, bueno, les influències de música de cantautor música de mm, també psicodèlia del 70 rock d'Amèrica del 70 i això, tocaven música començaven a fer algun concert així entre amics a l'any 98 va haver un canvi de composició i va va entrar molta més gent, va, se va posar una bateria, es va posar un baix, eh, un teclat, ja va agarrar forma de grup, ja, ja no eren dues persones, era un grup. A l'any 2001 eh, se va fer la gravació de Terra de Frontera, que va ser la primera maqueta, Eh, a partir de la, de la primera maqueta que vam gravar a Tarragona se va fer... Bueno, el 2002 van haver... A partir del 2002 van haver canvis de, també de components, van tornar a canviar. Al final, els, tots els components inicials ja no estan hi ha uno de los inicials o, eh, o també dels inicials, dels dos inicials no queda ningú. O sigui, s'ha anat regenerant, la idea s'ha mantingut, però eh, el nom s'ha mantingut, però la gent l'ha anat canviant. El projecte és el mateix, però la, la gent l'ha anat canviant. I això, i a partir del 2002 comencen a haver canvis, i hasta, hasta l'any 2005 hem estat gravant el nou disc i el 2006 que ha eixit. I avui que no som set persones, hi ha dos gaites, eh, baix, batería, eh, teclat, una composiciones, composiciones a personas. Que te os quería preguntar también eh, lo de la idea de hacer música en catalán, por ejemplo, o sea, con letras en catalán, yo creo que son los primeros que, que, cantan en, en Aragón en, en, catalán. O sea, porque casi de raso feito en catalán fueras de una canta. Sí, més que res, o sigui, eh, cantar en català és cantar, bueno, és, és la nostra llengua, la, la llengua que parlem, és, és una lògica des d'un principi, perquè és la, la, la, la, lo cantar és una, una forma de comunicar-te d'alguna manera i, i vulgues o no, si et comuniques amb la teva llengua, o sigui, cantes en la teva llengua, és el principal i nosaltres el que fem és això. O sigui que hem anat a, en altres llengües, com el cas del castellà algun cop per fer alguna versió i i l'aragonès en el cas d'en tot el poble, però utilitzem el català principalment per això, perquè és la nostra llengua de contacte, la nostra llengua de comunicació i és la llengua en, que, en la que vivim i per tant és lo lògic que utilitzem la nostra llengua i de grups en català eh, sí, bueno, algun, algun, algun any ha hagut bueno, jo vinc d'un altre grup d'abans que també en català i, i hi hagut alguns, alguns grups més per la zona que, que en català per lo mateix vull dir, és que és la, és la nostra llengua vull dir, a, vas al carrer, els amics parles català no, no té una lògica i és molt, molt significativa que el castellà sí no és un sentit comercial i nosaltres no busquem, en principi, això. Uh -huh. I a part fora del rock també hi ha hagut grups, bueno, grups eh, cantautors com l'Anton Abad que ha tingut cert reconeixement, cert, eh, té gravacions, té... després hi ha Duo Recapte, hi ha tres grups que, que o bé en projectes bastant movibles o en projectes bastant consolidats però que sí que hi ha un origen de música en català que no és nou 70 y otras que proyectos Bien, pues íbamos a hacer un chique descansito, a meter a y más que más se nos llega rematando disco también de fondo y íbamos a cambiar, en este caso íbamos a meter un disco de Inopia que lleve un disco, bueno, me parece que hay una huella de, Castellón, me parece que yo, no sé si los conoceréis vosotros. Bueno, pues este disco yo me lo merqué en la distribuidora de Mago Fermín, que bueno, íbamos a aprovechar para hacer un poco de publicidad que la tenéis en Ocallizo San Cristóbal, en Anrestida, y bueno, que hay una distribuidora que gusta tener muchos discos, y bueno, y vienen discos de ahí fuera que, en otro caso no los podrías trobar. Pues, pues eso, te voy a meter a cantar esta que se llama Rebuis. pues a continuar con la entrevista a los drafts y bueno, ya nos charlando de, bueno, de menas de música y tal y de estilos musicales y bueno, yo os quería preguntar que por eso, porque estriga hoy está, está mena de música, ¿no? está los drafts, con este rock con dulzainas y tal, bueno, al tu vaso de que, qué estilos, qué estilos eh, los drafts es, que si, si ves el grupo en directo y nos ves un poquito a todos, somos de todo tipo, cada uno tiene sus influencias muy, muy, muy diferentes. Quizá a veces... Eh, <laughs> oh, sí, Vale, son influencias diferentes y y a veces incluso tenéis problemas a la hora de, de, la música, no? Porque son son tan diferentes que la música lo que acaba resultando es, digamos, como una mezcla de cada uno que le agrae. Porque tampoco perquè en una, una manera de composa única, es decir, no que... un, un del component no porta la cançó, sinó que porta diguem, una idea de cançó, i doncs cada un del grup va, va posant les, diguem, el seu gra d'arena a, a la música. I de, de tot això pues, surt un poc l'estil, que tampoc es diguem que és un estil uniforme. Si al disco, per exemple, hi ha cançons que, que podem enquadrar dins d'estils bastant diferents. O sigui, vull dir, l'únic d'unió seria la llengua, la reivindicació i potser les dolçaines, però la música de fons eh, és bastant variable. Nada, también otra pregunta, ya, ya toques así en un festival que ya era gran, ¿no? En Artieda, la, año pasada que organizó Bachona y Aragonesista. Y nada, que a ver qué, qué acudida tenías por partido público, ¿no? De, de, aquí, de, Aragón y eso. sí, bueno, y con eso también preguntatos, que nos preguntatos qué tal ayer o concierto y tal, que, cómo, cómo trabaja la chena aquí en Zaragoza, por ejemplo. ¿Receptiva o...? Vull dir, jo, comparació en anys, en anys anteriors, ja no la situació de la música, sinó la situació de la gent envers la llengua, que vull dir, sempre ha sigut diguem, un, un problema identitari. Vull dir, jo venia a Saragossa, millor de festa o, o a, a fer qualsevol activitat i quan parlaves en català, potser entre amics i tal, males cares, males mirades, vull dir, tot això està, diguem que s'està erradicant d'una manera a poc a poc i jo crec que en el grup jo trobo la gent que s'està tornant bastant més receptiva vull dir, l'any passat van tocar en molts llocs d'Aragó, Andorra, Artida i la veritat que molt bé, molt bé a tots puestos i ahir ens van passar de fina sí, sí. el concert va ser, ser esperar un poquet més de gent però va ser, va ser brutal vull dir, molt bé, molt bé per part de la gent, molt bé Bien, bueno, y a filo disto en que otros festivales se tocado y por así tiendas partido en Aragón no se conocemos nosotros otros eh, una, que, que las tocado eh, y experiencias en general, ¿no? Estos, estos son cuatro más y que tocado y es un poco de historietas de Andorra va a ser, van tocar penso que de Alex Cunillera que es un concert o de per Chubenaya. eh, i va estar, va estar molt, <laughs> va ser molt divertit van tocar a Terol, a les vaquilles que jo crec que va ser dels concerts de l'estiu el més surrealista del món Vull dir, van tocar a una plaça sense escenari en dos amplis, dos micros per a tots la gent del públic mos caia damunt literalment, vull dir, jo tinc una pedalera quan toco la guitarra i me caien, vull dir, me canvien els sonidos i al meu estat tocant una cançó en distorsió i de repent, pum, se la distorsió, <laughs> tenia un punt que s'havia sentat damunt de, de la pedalera, vull dir, aquell concert va ser bastant, <laughs> bastant brutal no sé. perquè... Sí, sí. Va ser d'espàs aquí. <laughs> és que Teruel tenim, no sé, un, un record sí, impressionant, va ser una cosa que dic, hem, de tocar aquí, al principi hem de tocar aquí, va, sí, toquem, toquem la gent va, ja porta un pedal a les 3 de la tarda terrible i, i arriba l'hora de tocar i dius, joder, <laughs> joder, com va la gent i clar, tu, tu t'ajuntes amb ella te fots tu també pet i eh, es monta una festa que, que acaba la, per, a, la, la recordada d'aquest estiu i de les millors que han tingut al de, de tota esta época època drafts, de Bien, pues a ver, mi compañero No, porque te tocaba a ti ahora sino es que, <laughs> que te di solo turno Bueno, <laughs> pues eh, bueno, ahora todos queremos preguntar de esto de, lo disco que sacaba ahora, ¿no? Eh, plegades sacaron vuestro primer disco, no nos fareu callar y bueno, y los que ya todos conocemos los dantis, veíamos que continuad con la vuestra línea reivindicativa y revolucionaria. Y bueno, pues queríamos saber cómo definís vuestro trabajo, ¿no? A vuestra línea, bueno, musical ya lo dito, y política y tal, ¿qué es lo que os cuaca cantar en tu caso? Bueno, la, línea política eh, o sea, nuestra línea política tampoco, es un poco como la música, no es una línea, bien definida, Son molts al grup eh, i, i les nostres experiències vitals diguem que són un poc diferents Entonces, eh, podríem dir que políticament tenim certes diferències eh, degut al nostre, a, la nostra, a la nostra vida. Jo crec que lo, lo important del, de, del nostre missatge polític és que tots venim d'un ambient rural, un ambient, diguem, eh, de disglòsia, és a dir, de, de que la nostra llengua ha estat, entre cometes, prohibida, i i això jo crec que és el que, lo que porta diguem, a, la, a, nostra, o sigui, a la nostra reivindicació és a dir, llengua i territori podríem dir d'una manera resumida tots han vingut d'un ambient rural eh, creiem, que, creiem que és bo que, que els ambients rurals se conserven vull dir, no, no sé, estem vivint un poc un, a un món que, que tot se va agrupant en grans urbes, en grans ciutats s'està perdent l'ambient rural vull dir, tot el que, que representa per nosaltres tots han jugat als bancals, han corregut pels arbres, han anat als rius això és un poc diguem que el nostre passat i d'aquí eh, és la, la, la nostra idea política no era de la reivindicació d'això, d'esta cultura, de la nostra llengua i de, diguem, de, de tot, de tot el, de, el que ve després. ser després en, en, en temes, en temes a lo millor més diguem, grans a polítics perquè la ruralitat i la, la llengua sí, però l'ambient rural políticament tampoc, tampoc podem dir res, no? però això és diguem, com un, una escletxa, una fractura com podria ser dreta-esquerra en, en altres ambients, però això és el que ens marca a l'hora de la, de veure el món. És, és el punt d'inflexió des d'on nosaltres mirem la, el món, la política. Sempre ho veiem des d'aquí, des de la nostra posició rural i d'una llengua, diguem, entre cometes, prohibida. Hombre, cal, cal dicir tamén que, que no disco se sienten letras e parolas que, que son pro-internacionalistas, no? Tenés tamén do, do Sahara e se charra pues, a antipartidos países catalans, Aragón, Asturias, Euskal Herria, aí no se tenés que se veía moita política re, reflexada en, en OCDE. no? i l'assumpte de llengua és una mica si sí, parles d'Euskal de, Herria parles de Galiza, parles Països Catalans Aragó, o sigui, són, són pobles que en certa manera tenen, tenen aquesta situació politico lingüística que estan en reprimides o oprimides per l'estat espanyol i per tant creiem que des d'aquest punt de vista hem de tindre en compte perquè o sigui, igual que nosaltres que estem prohibits a Aragó per dir-ho d'alguna manera perquè no pintem, bueno <laughs> en situació lingüística dius som o no som, saps? cap a on, on, on ens, ens hem de posar i en part és això, o sigui que has de tindre en compte que eh, per exemple, a Euskal Herria, als Països Catalans, a Aragó, com estem parlant, o sigui, la situació de, la, de les llengües minoritzades està bastant, bastant afectada i per això pues, doncs, parlem d'aquests assumptes. És, és com fer un, un missatge internacionalista contra o a favor de defensar els nostres drets lingüístics. Y bueno, y respective de, bueno, de la grabación de disco, bueno, les grabo por aquí, estoy que, bueno, nos, iban comentando a de, Mago Fermín y tal, bueno, pues cómo estaba la experiencia de la grabación de, vuestro primer disco y tal, no sé, bella, la experiencia que nos puedas contar. Ha estado muy divertida, la verdad, porque gracias gracias que, que el estúdio han tenido una gira muy larga y por las canciones muy rodadas pero la verdad es que ninguno de nosotros tampoco tampoco son grandes virtuosos del instrumento ni ni dir, la música que nos agrada y como ya hem pues, es una mezcla un poco que de tot i, i també concebim la música un poc més, eh, diguem, com a música en directe la nostra música és potent és, és diguem, ràpida és música en directe entonces la gravació està molt bé, l'únic que, que hem trobat un poc un problema això de passar el format de música que fem, de, que és una música per directe, passar la gravació. És, és un poc difícil no mantindre, diguem, l'esperit de, la, de la música que fem, eh, al, al disc però bueno, jo crec que, que ha anat molt bé a més, lo tècnic s'ha portat molt bé va tindre molta paciència lo, tècnic Aspas, que ja ha gravat a tres, a tres grups i la veritat és que va ser una experiència molt bona per lo menos des del meu punt de vista jo crec que per tots va ser bastant sí, divertit sí, i, i bastant interessant estressant també però, sí. <laughs> però Va a ser una buena experiencia, sí, sí. Bien, bien, pues íbamos a hacer un chique descansoso, íbamos a meter otra canta, en este caso íbamos a meter una canta de La Gosa Sorda, bueno, que vamos a meter por aquí, que nos saca mucho y bueno, y continuaremos cerrando más de luengas y tal, porque también esta colla son de Valencia y también tiene mucho que vender por aquí. Valencians, valencians, paella se va moros y cristians ¿Y qué vos pasa, valencianes? Valencianes! Femelles, falleres, la castilla, la lengua! Xafada, rasada, venuda, venuda. paraula, paraula amagada, sospira, sospir, defensada, con si un tros de la nuestra vida, sentida, con si tros de la nuestra vida ¡Valen! batalla que Los catalans problema, pero als estómacs agraïts del sistema polític. Amb escorta, amb els nassos plens que es vol semblant valencià, bilingüe, horxata i fartons de vida llarga tocant els collons valencià, roja, fartons, horxata continuamos aquí con los drafts, continuamos con nuestra entrevista y bueno, a ver, tenemos otras preguntas por aquí. Bueno, eh, continuando con la música, que como parís el estado actual de la música en Aragón? ¿no? Más que más, pues eso, la, música alternativa, podríamos decir, o como querás, bueno, clamar, ¿no? La música que, nos pueda sentir, política, o como os parece el estado de la música? jo crec que eh, almenys en els grups que han tocat en Prau, en altres grups que han tocat en Mallacant, en... ja últimament s'està creant no sé, una relació entre grups que és important de que a l'hora de crear això de fer concerts, de buscar concerts, de compartir concerts, de que, hosti, doncs volem fer un concert a un puesto i volem necessitem un altre grup a tocar hi ha una connexió que no sé si existia abans però almenys en dos draps que sí que, que és molt bona de, això, una connexió entre grups que, que t'ajuden a, a l'hora d'organitzar concerts o de compartir coses que funciona bastant però la veritat és que trobem pot ser que falta un poc de, de difusió, per menos des del meu punt de vista ja és, és, és complicat si no estàs a Saragossa eh, comprar, escoltar eh, grups diguem alternatius eh, aragonesos Vull dir, discos de Prau, de Mayacan ser és més, és més fàcil inclús Gen o gent així si no estàs a Saragossa diguem capital o bueno, això és, és, és un poc difícil trobar-ho trobo que és, és un poc desconeguda fora d'Aragó de, és a dir, l'altre dia vam, estem parlant una ràdio a Castelldefels que estem molt interessat en, en música en fabla i que no hi havia manera de trobar vull dir, és, això és un, crec que és un problema que hi ha molta gent interessada en aquest tipus de música fora, fora d'Aragó i que si hi hagués un poc més de difusió jo crec que ajudaria molt a, a l'ambient musical De fet hi havia desconeixement fins del propi aragonès sí. o sigui, de la llengua que parlant en Ràdio Castelldefels i dius, estem buscant grups de fora tal, i llavors pues, coneixem grups de, que canten en aragonès i que podria estar interessats en participar en un programa i això i i vull dir, hi havia estat desconeixement, sí que hi ha alguna cosa que és si se parla una llengua que és l'aragonès i tal, però és, hi ha molt desconeixement i pot ser això, la col·laboració entre grups ajuda a fer la difusió aquesta de, això és un poc el projecte que, que estem ara en, en Mau Fermín de Músic per les Llengües és, és un poc això, vull dir, nosaltres per exemple que tenim entre cometes més accés a, a, a València i Catalunya poder ajudar-los a ells a, a vindre cap aquí o sigui, cap a aquests puestos eh, i ells pues, a lo millor eh, més eh, Osca o la part de Saragossa que nosaltres no, no, no tenim tant contacte pues, ens podem portar cap allà i és un poc com un intercanvi cultural diguem i jo crec que és, és, és una bona alternativa per donar a conèixer aquests grups que d'altres maneres es muy difícil de, de, de sortir minoritarios molt minoritaris i molt creo que es importante que lo que he dicho de la difusión ¿no? y esparcir la cultura y yo creo que en este caso, por ejemplo, la, iniciativa que, que son teniendo ahora Chen aquí, por ejemplo, en Zaragoza, que yo creo que nos pertoca a nosotros, eh, por ejemplo, lo que hemos dicho Mago Fermín, la distribuidora, las producciones genosas también por parte de Chen de Gena, o cosas así, los proyectos de este tipo eh, son muy importantes por lo que decís ¿no? De, de impuestos a la hora de, por ejemplo, conocer collas, hasta tocar ta, cualquier cosa o lo que sea, pues ya tenemos sus contactos y ya pues desde aquí te hacer un rete, De, de collas y y Bien, pues eso, la verdad que la segunda pregunta era Isa, que, que a mí... mejorar esta situación y ya, ya me digo que la propuesta ya hizo, ¿no? Mago Fermín y bueno, contactar con Achen. La verdad que también nos pasa cuando, animo hemos estado que también, nos dice lo mismo la Achen, ¿no? Pues hizo ese desconocimiento, ¿no? De, la música de aquí y bueno, y ese contacto que al tener con, con Achen de alrededor. Bien, pues otra pregunta sería que, mm, bueno, de impuer de esta distribución, de música y tal, que, ¿por qué te más ¿Para distribución libre o, bueno, uno descarta en Belinte plegar a fichar por un gran sello no? Así no como, como brinfas no, que hemos sentido antes. Des, bueno, això també és un poc eh, eh, per a este disc com està parlant i pff, jo crec que la música que fem s'adequa vull dir, és un poc incoherent des del nostre punt de vista és un poc incoherent fent el que fan alguns grups d'aquest tipus és a dir, eh, fem una música reivindicativa i després per un concert o per un disco cobrem de 8 euros i per un concert 5 milions vull dir, s'ha d'entendre que els grups han de cobrar un mínim perquè mínim de desplaçament, de, vull dir, material d'instruments, vull dir, algo, algo has de cobrar perquè no, no, no pots fer sempre, diguem, gratis, perquè també tenim uns, uns costos, no? Però una cosa és gratis, o sea, feu gratis i l'altra és cobrar el que estan cobrant certs grups que després van cantant certa música i van reivindicant certes coses que és, des del meu punt de vista, bastant incoherent. Vull dir, jo crec que, que la producció lliure en aquest sentit a nosaltres s'adequa molt vull dir, a més és que considerem que, que no, no, copiar un CD és, és el millor que li pot passar a un músic el que se queden els diners, vull dir, suposo que esteu al corrent del tema de las GAI, com funciona el que se queden els diners del CD són els discogràfics entonces, eh, los músics lo, haurien de, entre cometes eh, través la, la seva subsistència de, dels concerts. I un altre tema ja seria si considerem la música com un, com un, diguem, un treball o considerem com una forma cultural eh, complementària d'un treball de producció. Vull dir, això ja seria un, entrant més en matèria ideològicament, o sigui, de com definim la música. Entonces, nosaltres ara, en este moment, és un complement de, és, és com diguem, crear un art és un hobby. No, no, per lo menos hasta ara no ens han plantejat mai que sigui la nostra, la nostra, la nostra feina jo crec que tampoc estem per, per això vull dir, nosaltres la fem eh, eh, evidentment tenim que cobrar algo perquè pues, tenim uns costos de desplaçament de mantenir el material i, i de la infraestructura que sigue, que són mínims però no, no, no ho veiem d'una altra manera ara mateix vull dir tampoc, a lo millor si d'aquí un any jo que sé, se dispare tot no sé què pot passar però ara el nostre punt de vista és un poc este con pues la Prau nos di solo vuestro treballo o sea, yo me muy mucho hoy porque no esperaba que viese una canta por ejemplo, en, en Aragonesa la dente al Pueblo ¿Y de aquí surtió la idea estió de di fuera de chende de, que te podido influenciar o estio a vuestra idea de hacer en Aragonés No, bueno, la idea se me va a pasar a mi un no sé, un día que estaba, no sé, aburrido, yo qué sé. <laughs> no sé, era un tema interessant més que res per, per l'associacionisme que hi ha entre la llengua aragonesa i la llengua catalana aquí a Aragó, o sigui, les dues llengües mos, trobem igual de, de perjudicades i per tant crec que, que era molt profitós fer ús d'una llengua que se troba igual que la nostra. Per tant, mos vam ajuntar, bueno, vaig, i vaig passar la lletra a un company de Terol, no i me la va traduir molt agraït, bueno, nosaltres també, perquè en aquests moments tampoc coneixíem gaire gent que parlara en aragonès i per tant una persona que coneixem pues, la vam aprofitar i d'ahir va sortir això o sigui, després ja que vingueren els companys de Prau ja era una lògica al concert, ui, al concert al disc perquè o sigui, sempre hem tingut un molt bon col·lega amb ells i per tant que col·laborarem més al disc cantant en aragonès era per nosaltres estupendo, si era lo mío que hemos podido pasar. Bien, pues hacemos un chique descanso otra vegada y vamos a meter una canta, en este caso ya no está hablando de una canta que tiene dos vosotros en aragonés y en este caso pues una canta que tiene Mayacán, que canta en aragonés, pero que tiene una canta en catalán. Si a la cantalle a que está, aquí está nit y bueno, le vamos a meter ahora. Entonces quería preguntar, bueno, ahora ya nos pasamos más a la vuestra comarca, a Matarraña, y quería preguntar más, más cosas de, por Asti, ¿no? A ver qué pasa. Bueno, yo creo primero, en primeras, ¿qué vivís Asti ¿U vivís Asti, ¿Estudias en otro, en otro puesto? ¿U cómo, cómo llegáis a situación en Matarraña? Hombre, estudia estudiar, carreras al Matarraña para estudiar, lo que <laughs> la universitat que tenim més prop no sé quina és, però o marxes a Castelló, o marxes a Saragossa, o marxes a Tarragona, o Barcelona, o Bilbao, on faci falta, o sigui... Eh, estudis, la majoria de gent, bueno, la gent que vol estudiar, ara ja no sé com està l'educació, potser Nacho ho sàpiga, però Conectamos amb germà la situación de... Del, del grup, los tres que estem aquí son los, tres que estén estudiando fuera, justet. <laughs> efectivament. Eh, Colores, que es lo que está parlant, és, està Tarragona y Nacho y jo estem a Barcelona. Y los altres cuatro nois están al pueblo en principio N'hi aunque un bueno, estan en un està fent batxillerat i l'altre entre Terol y Penarroya Sí. Vale, bueno, pues, a ver, si nos podemos adjuntar como, como ya situación cultural o o mundo asociativo que bellece en vuestro lugar Peñarroya o una comarca yo ayer charraba con, un mensaje un amigo yo que lle de Monroyo un, sucarrat me decía a él que <laughs> pues me decía que vosotros ya se ¿no? no sé qué decía ¿eh? a vuestro lugar <laughs> vale bueno pues si se me decía que vuestro lugar pues lle proautivo ¿no? que lle lo que se ve en la comarca que Peñarroya es más autivo que por ejemplo el, del eh, Monroyo me decía que bueno son un poco más pasivos ¿no? que como lle o mundo por así asociativo Vigo i... Mm. Del grup, eh, primer del grup hi ha gent de Penyarroja, la majoria, i també està el Marques de Massalió, o sigui, el grup és comarcal, és del Matarranya. Eh, I a nivell això es diu a nivell associatiu local eh, per Roseny hi ha prou coses eh, a nivell associatiu està l'associació de jovens associació musical de banda de música eh, associació, associació cultural associació de dones eh, segurament que em estic deixant alguna cosa però bueno, això és un poble de 550 habitants és prou important de mobilitzar tota la gent i d'intentar fer coses per exemple a nivell associatiu tenim l'associació de joves que fa el Franja Rock el dissabte que ve divendres i dissabte que ve 8 d'abril eh, sí, se avisa, no, no, fem publicitat no? el cap de setmana Sí, sí, eh, ara no, a, a, ficar la publicitat <laughs> el cap de setmana Mayacan, sí. Gen, Lilith, eh, bueno, Mayacan d'aquí, los Gen d'aquí, i Zilit, que són valencians. Eh, després, quan s'acaba tot, hi haurà DJs. Eh, per la tarda es farà com una... Intentarem fer una, com una recuperació de la pilota que jugava tradicionalment al Matarranya, que els, els trinquets i vam entrar en contacte amb gent de València que vindran a fer una demostració de pilota valenciana eh, divendres farem un passe de pel·lícules bueno, això ja, la publicitat del Fran Gervà <laughs> I després a nivell associatiu, eh, el Matarranya està l'Associació Cultural del Matarranya, que va néixer, crec, mm, als anys 80 es va començar a crear, es va legalitzar a, ah, 89. el 89, i a partir, o sigui, l'Associació Cultural del Matarranya s'ha dedicat molt a fer edició de, de... O sigui, tenia clar que, que havia de funcionar en català i que havia de potenciar tota la cultura local, comarcal, en català. Ha fet un munt d'edició en, en català, ha promogut actes, ha promogut jornades, Després dels anys, eh, bueno, fa, des del 2001 crec que és, eh, bueno, hi havia tres associacions a tota la franja, que era a nivell del Baix Inca, Institut d'Estudis del Inca, a la Ribagorça són, recentment van aparèixer els Centre d'Estudis Ribagorçans, Serip, i també hi havia els consells locals de la franja, que ara no són tan actius, però que van tenir un origen molt actiu. Totes aquestes associacions se van ajuntar l'any 2001 en la iniciativa cultural de la franja, que també ha ha començat a fer una, això, coordinar i compartir informació, compartir activitats, compartir tot el que és això a nivell associatiu. O sigui, la, la veritat és que sempre és el mateix, no? Vull dir, jo crec que ara ens trobem en, en, en un problema de, de coneixement mutu, no? Vull dir, eh, és trist, no? però hi ha moltes vegades que coneixes la gent fora o, o, o, o de rebot. Vull dir, jo he conegut gent activista de, de la meva comarca a Barcelona. Vull dir que és que tinc el seu poble a 30 quilòmetres i, i, i no els conec. Vull dir, com he de conèixer un d'Òscar, no? Vull dir, és que és, és un poc, diguem, la falta de... de no n'hi ha un, una xarxa de, de, diguem, de moviments associatius. El mateix que passa en els grups passa en, en les associacions. Jo crec que hi ha com uns compartiments estancs on cada un treballa i això s'ha de porque es triste és, és que, mucha molta gent que, que han conegut ah, de, de, del moviment de, de per aquí d'Aragó l'han conegut a Barcelona o l'han conegut a València o l'han conegut a en un concert concerta, jo que sé, es un ejemplo, no? però que eso es un poco la, tónica. la No, que dictó muchas asociaciones y tal, y todos queríamos preguntar también porque había una asociación, ¿no?, que, que ya en Aragón es oriental y tal, y <laughs> ya todos reír porque se es que te os voy a preguntar. <laughs> no, que qué opinabas, por ejemplo, de la edición que lle Chen de la Facao? Vale, ahora pues ya si so explicat una mica la Chen que lle Facao y tal, y que lle fendo esta Chen en, en los vuestros lugares, ¿no? En, Eh, la Facao, això té... L'origen no sé si és de l'any dels finals del 90, deu ser. Són gent que diuen que, que el que es parla a la franja és aragonès oriental, hi havia gent que separadament abans havien dit que era baix aragonès, xapurriau, diuen que és aragonès oriental, eh, que és un dialecte de l'aragonès de l'aragonès que es parla, que és el dialecte oriental d'esta de, llengua, i m'imagino que la frontera administrativa en Catalunya o en València canvia de nom però pocs canvis que n'hi hagin i li diran ja català o valencià. la lògica és bastant simple i bastant fàcil de rebatir científicament. Eh, què fan? Què fan? Eh, sobretot tenen implantació a la llitera i a, no tant al Baixinca. A nivell de, de Matarranya, que és la nostra comarca, tenen molt poca implantació, no tenen... És més agitació potser que, que, que, un, que un, una acció més així col·lectiva o alguna cosa. És molt eh, agitar, es és a provocar y sempre intentar destruir cualquier cosa que se esté intentant hacer en defensa de la llengua. Sí, porque aquí bueno, hi havia manifestacions de gent de Facao que més había habido gent de democracia Nacional i cal remerar que gent de Democràcia Nacional y gent nacional socialista. Mm. Sí, bueno, y gent de, gent de la Facao són falangistes, vull dir, han escrit de falangistes. Eh, bueno, nosaltres per por és, nosotros tenemos los món ho sabem bastant bé tots i ja per això perdem molta credibilitat i tampoc molt de cas. És això, o sigui, el, la, el joc de l'Aragonès Oriental o del Xapurreu podrien jugar molt més fàcilment podria, la població general o la qüestió de dir-li a la llengua xapurriau no li costa d'acceptar o perquè ho accepti i això, o sigui, jugant això seria fàcil però és que són gent eh, que tenen relacions amb democràcia nacional, fan manifestacions de democràcia nacional eh, exmilitants o exparticipants de Falange eh, tenen un president que va fotre un article a una revista dels grups d'acció valencianista que van pujar a pintar i a xafar els vidres d'un cas al Jaume I i, i diria que es va estar molt bé i que ho potencia, eh? vull dir que és... Eh, per ell sols se des desacrediten tot, es, té, tot este efecte eh, i les relacions que tenen l'extrema dreta són són esclateres sí. i les relacions que també tenen que és lo preocupant en l'OPAR en el Partit la també són preocupants de la majoria de càrrecs, de, de càrrecs que diuen que són de la FACAO eh, o tenen càrrecs al PAR o... i és, això sí que és més greu vull dir, això sí que em fa més por perquè és un partit que de govern és un partit que, que hauria de ser més seriós yeah. <laughs> Bueno, y ya nos está hablando de la actividad que fa la FACAO, ¿no? Y asociaciones en el país que lo timó también, en vez de estar bella cosa para ella en ¿no? No sé si lo va a sentir una asociación lo timó, no lo No Está integrada desde la FACAO. es la que proporciona más eh, dirigents, entre cometes, hoy en a la FACAO. Son primer al timó, estás en la FACAO es és vale, Y mateix. lo mismo. Bueno, entonces queremos preguntar también, pues, de actividad, ¿qué pensa de actividad que fa asociaciones como el Casal Jaume I o la Asociación Cultural franja del Ponen, que son el otro costado. Bueno, eh, és un tema bastant espinós. I nosaltres hem tingut contacte amb ells perquè en principi, en un principi quan se van crear eh, la, el mateix, el, tenim els mateixos objectius que altres associacions o que molt, la gent jove que ens movem per allí, vull dir, la, la defensa de la llengua. El problema és que han anat agafant un discurs que és un pèl, diguem, entre mentida i, diguem, il·lusió òptica <laughs> o psicològica dels seus dirigents. Vull dir, és una associació associacions que si tu vas a internet veus que hi ha, crec que són 8 associacions que estan integrades en aquesta xarxa de les quals és estrany que nosaltres no coneixem a ningú membre jove vull dir, segons ells representen a tota la franja van al Parlament de Catalunya en representació de la franja i mm, ningú coneix a membres és a dir vull dir, és un poc sospitós ja a aquest punt de vista i bueno, jo, jo personalment aquí ja, ja entrem a tema personal jo crec que estan fent molt, molt, molt de mal als, als moviments en defensa de la llengua que hi ha a la franja perquè estan unint eh, la llengua a la identitat i ja estan les coses molt malament com per que una persona vingui allí en banderes independentistes catalanes a dir a, a la gent del poble que, que parla en català. Vull dir, si, si ja és difícil entrar en el tema llengua a la gent dels nostres pobles, si entres d'aquesta manera i diguem, és, és com entrar a, a saco, no? Vull dir, la gent s'assusta i, i ja comencen a... Diguem que els envien a la FACAO. Si podíem, ho podíem interrelacionar, vull dir, la FACAO ajuda a uns Pues és com, no sé, com los dos, los dos extrems que se retroalimenten, no? Un fa una cosa, l'altre fa l'altra i pum, se van retroalimentant. Entonces, eh, los que estem al mig, entre cometes, som los que més perjudicats mos veiem perquè lo que fan és eh, dirigir gent del, del, del centre, de la gent que mos preocupa, entre cometes, més per la cultura, per la llengua com a algo apolític, entre cometes, que, si podem dir així, van enviant gent d'esta cap als dos bandos en el seu discurs diguem que és, que és un, com foc creuat que mos, mos trobem allà nosaltres. Bien, y bueno, yo quería preguntar, así, ya con este tema, que bueno, viendo dos problemas de, discriminación que vive Aragón y a Francia Oriental dentro de, dentro de Aragón, Viachen que decide pues vincular esta luita ¿no? a la luita de dos países catalanes, ¿no? un poco más identitario, ¿no? como ha dicho tú. ¿Qué, opinión tos esto esto? ¿Qué opinas la, la chenda vuestra colla? Esto, esto que al preguntar, o sea, la chen, se lo pregunta. <laughs> és, nosaltres en el tema identitat sí que és un poc ja més a nivell personal no, no és una cosa la colla no té una no, no podem dir que sigui una cosa diguem homogènia la colla cada un té la, la seva pròpia diguem identitat de, defenem unes mateixes idees pot ser però la, la identitat de cada persona és, és un poc ja més, més així i una cosa és important vull dir, dins de que cada persona pensa el que vol dins del grup dins del grup pensa el que vol a part crec que hem creat una dinàmica bastant bona que és eh, la França sempre ha sigut un problema de que una llengua dins d'una dins d'Aragó diferent o sigui, sempre estàs enmig i sempre és la tercera via que ataquen des de les dues bandes vull dir, uns te demanen que sigues català els altres te demanen que sigues aragonès i jo crec que això hem convertit a vegades en una forma d'unir els esforços de defensar una llengua, de defensar entre aragonesisme, catalanisme, tota la qüestió de relacionar tot és d'homogeneïs perquè sempre s'ha mirat eh, tot el que és català o tot el que és aragonès com una confrontació com si foren coses diferents i com si foren coses que seguiren de sempre estar dividides i jo crec que convertir la franja en això en una forma d'unió, en una forma de compartir és important jo crec que una manera els draps a vegades no, sí. hem aconseguit això entrar en relació en aquest sentit, en aquest sentit és, jo m'acordo l'any passat que exigia articles de Gaspar Torrente i crec que, que a voltes ens trobem en la, en la mateixa situació vull dir que Catalunya mos diuen, hosti, que, que guai, no?, defeneu la llengua aragó i tal, i aquí a vegades mos, mos diuen, hosti, vosaltres sou els amics dels separatistes catalans, que, que sou uns catalufos, que què feu aquí, què feu aquí cantant en català, vull dir, és, és un poc també, jo crec que en aquest sentit, vull dir, és com agafar un poc una línia que hi havia els primers anys 20 aquí, quan estava eh, la moguda del Congrés Autonòmic de Caspe i tot l'Estatut d'Aragó i tot això, jo crec que està, que està prou bé. És, és este vincle i, no sé, nosaltres, més que això, vull dir, nosaltres no mos considerem, no, no volem ser excloents, no, no volem dir ni, ni això ni això, vull dir, intentem que, que normalitzar la nostra situació i intentar, per lo menos ara, eh, anar, anar a lo principal, que és la llengua i, i diguem la vida quotidiana. Tots tenim una política, diguem, més, o sea, una visió més ideològica o el que sigui, però això no deixa de ser futurs possibles i creiem que, que la, o sigui, el que s'ha de lluitar és pel present i per, per facilitar la, la vida de la, de la gent que, que està en aquelles comarques. Jo ara me'n recordo perquè ahir ho estàvem comentant que o sigui, sempre el tema conflicte de referències, de quin és el vostre punt de referència, vull dir, aquí tens els problemes de quina és la teva referència, si, si Aragó, eh, Països Catalans, i fa temps, quan ens vam fer una entrevista amb, crec que era premsa de, de Lleida, que ens doncs, deia, on voldríeu tocar preguntar quin és el vostre concert ideal per fer i la resposta va ser Saragossa i es van mirar i dir però vull dir, com tens un referent de Saragossa i dic, aquell dia que aconseguim tocar Saragossa que ha sigut que va ser ahir I canta eh, cantant en català serà una cosa de normalització de la llengua i de normalització de, de compartir llengües que, que, que serà prou més important que no toca a, jo com sé, a un festival gran de Barcelona que és molt més, molt més fàcil relativament vull dir, la llengua no és un problema i per tant Hombre, vuestra, pre vuestra presencia aquí en Zaragoza yo creo que ya era pro importante. O sea, que un, grup, una colla que, que en primera es aragonesa tal, que, que cantase en la ciudad Lunga, ¿no? que llegó catalán, y oye yo creo que un avance aquí en Aragón a lo menos muy grande. Bien, y ya te rematar, bueno, pues nuestro programa llena en Aragones y todos nos preguntar qué pensad del Aragones, ¿no? Nosotros aquí siempre nos miramos también pues, de ver eh, noticias en, catalán y tal, pues siempre nosotros defendemos el trilingüismo y eso, bueno, lo, que charraba ayer con tú también, ¿no? Y con Mario Sasot y por así, y bueno, ¿qué, qué la, la chen que, charra catalán y que, es, que eso hace en el movimiento Despensado defensa de, catalán del aragonés, ¿no? Porque aquí también tenemos ese sentimiento de que, vale, somos a la par, pero Catalán tiene siempre el refirme de Cataluña de zaga y nosotros Aragones no, no tenemos cosa, ¿no? Que... És, és, és, és el problema, vull dir, jo, mira, la setmana passada vaig estar a la Fira d'Educació eh, a stand de català per, per diversos motius i era molt curiós, era molt curiós perquè estàvem català i aragonès junts, ¿vale? Entonces, hi havia gent que, que venia a stand de català, s'ho mirava i anava firmar l'aragonès i li comentava l'aragonès, aragonès, que se jodan los de català. Vull dir, és que és, és, és molt surrealista veure com, com la gent té una visió de que, de que les dues llengües han d'estar enfrontades i bueno, nosaltres creiem que, que és, és molt important, vull dir, és que seria importantíssim de que totes les, les associacions per la llengua, tant de català com aragonès, s'uniren. I és que és l'única manera d'aconseguir alguna cosa, i, i tant dignes parlar en català a Aragó com parlar en aragonès és, és, és així de clar, vull dir, no, jo crec que no hi ha cap tipus de problema en, en diu així vull dir, l'aragonès és, és una llengua, en la tanta importància que el català potser tingui menys, menys parlants i en el sentit, diguem, normatiu o més, diguem, més, més eh, acadèmic o sí, més acadèmic potser tingui una feblesa que, que és un poc lo, lo problema que porta arrastrant estos darrers anys, que li falta potser un, algo detrás a on apoyar però per lo de més jo crec que és, lo mateix, és la mateixa lluita Passa que a lo millor vista des, des d'altres punts de vista i també tornem a la identitat. Eh, tu a una persona li dius Aragó se parla aragonès i te diu sí. Aragó se parla català i te diu bueno. <laughs> Bueno, belunos, eh, ya te digo yo que, <laughs> que belunos dicen eso, eh, porque pues bueno, ya lo que lo que los otros días, ¿no? Que ya la, la incultura que había, ¿no? Al o ¿no? La incultura que muchas veces por pasividad y otra por, por imposición, ¿no? Que, pues, bueno, la china no tiene ni idea de que se, se charra ni catalán, ni, ni cosa, ¿no? Y se, y se el problema que tenemos. Bueno, pues... Nada, ya despedirnos, ya se nos feito la hora, ¿no? Nos irán diciendo ya los compañeros. la verdad que lleva muchas cosas hasta charrar y podríamos fotenos aquí al dos horas charlando de, de cosas que nos interesan a nosotros, a vosotros y a, toda la chen que nos escucha. Y eso, cosa más, y esperamos billetes luego. Eh, que próximo cabo semana llevo Fran Rock. Nos oiremos en toda la chen que quiera Ille. Eh. Y, y eso, pues, muchas gracias por haber venido. muchas gracias a vosaltres per deixar-nos vindre. de... mateix. Venga, i dic el domingo, domingo venid venga